Mira, lo amo, puñeta. Nosotros somos los que tenemos la puta que prendía en fuego. dime cómo tú lo haces, pide lo que quieres y te complace. Cuando sale para la calle esa falda, lo tiene todo rápido en el case. Tiran y no se dejan ver. La nueva comandando el movimiento, Odisea, Fría no eh. Lucifer. Eh. Por dentro te lo voy a esconder. Real G-Fed, tatuado en mi Fumando este bicho te va a poseer.